On, a un de deux médecins du, du centre hospitalier de la Côte Basque missionné par l'ARS qui... Eskualdeko osasun agentziak banaturik ospitale zentroko mediku bat edo bi urbiltzen ahalko dira egun erdiz osasun langileekin kolaborazioan, baina ez dakit zon bat izanen diren. En tout cas, qu'on aura capacité euh, à l'échelle d'une demi-journée, par exemple, de pouvoir euh, vacciner 20 personnes. Aldiz badakit, egun erdiz, hogei pertsona txertatzeko euh, gaitasuna okango dugula, denbora hartzen du, txertoa egin entzin, trod testa eginen baitiegu, hau da antigorputzen presentzia detektatzeko odol azterketa tikia. Ki témoigne du fait qu'ils ont eu le vaccin ou qu'ils ont eu le virus. Ikusi nahi dugu antigorputzak badiren, jakiteko birusa edo lehen txertua aukana dut hortarako demora pixka bat bada, txertoa egin aintzin. Baina giza baliabideak hori zanen dira eta aukera dugu ere gauza bera egiteko baionako gleneko txertatze zentroan.